Ir aš išvydau, štai avinėlis bestovys ant Siono kalno, o su juo 144 tūkstančiai, turinčių jo ir jo tėvo vardus įrašytų savo kaktose. Aš išgirdau iš dangaus garsus, tarsi didelių vandenų šniokštimą ir tarsi galingo griaustinio dundėjimą. Garsai, kuriuos girdėjau, buvo tarytum arfininkų skambinančių arfomis. Jie gėdojo naują giesmę, priešai sostą, keturias būtybės ir vyresniuosius. Ir niekas negalėjo išmokti tos giesmės, įskyrus tuos 144 tūkstančius atpirktus iš žemės. Tai tie, kurie nesusitepia su moterimis, nes jie skaistūs. Jie lydi avinėlį, kur tik jis eina. Jie atpirkti iš žmonijos, pirmienos dievui ir avinėliui. Jų lūpose nerasta melo, jie bedėmės. Ir aš pamačiau kitą angelą, lekiantį dangaus viduriu, turintį paskelbti žemės gyventojams, visoms tautoms, gentims, kalboms ir žmonėms amžinąją evangeliją jis šaukė galingu balsu. Bijokite Dievo ir atiduokite jam pagarbą, nes atėjo jo teismo valanda. Nuolankiai pašlovinkite dangaus ir žemės, jūros ir vandens šaltinių sutvėrėję. Paskui jį skrido antras angelas, kuris šaukė, krito, krito didžioji babelė, kuri savo paleistuvingo įniršio vinu apgirdė visas tautas. Ir dar trečias angelas lydėjo juos, šaukdamas skardžiu balsu, kas garbina žvėrį ir jo atvaizdą, ir priima ant savo kaktos ar ant rankos jo ženklą, tas turės gerti Dievo įniršio vyno, įpilto ir neatmiešto jo rūstybės taurėje, ir bus kankinamas ugnimi ir siera, šventųjų angelų ir avinėlio akise. Jų kentėjimų dūmai rūks per amžių amžius, ir jie neturės atilsio nei dieną, nei naktį. Tie, kurie garbina žvėrį be jo atvaizdą ir ima jo vardo ženklą. Čia pasirodo ištvermė šventųjų, kurie laikosi Dievo įsakymų ir Jėzaus tikėjimo. Ir aš išgirdau iš dangaus balsą, kuris liepė, rašyk. Nuo šiol bus palaiminti mirusieji, kurie miršta viešpatyje. Taip, sako dvasia, jie turi atilsėti nuo savo vargų, nes jų darbai juos lydi. Ir aš regėjau, štai baltas debesis, o ant debesies sėdėjo panašus į žmogaus sūnų. Ant galvos jis turėjo aukso vainiką, o rankoje aštrų pjautuvą. Iš šventyklos išėjo dar vienas angelas šaukdamas galingų balsų sėdinčiajam ant debesies. Paleisk darban savo pjautuvą ir pjauk, nes išmušė pjūties valanda ir žemės derlius prinoko. Tuomet sėdintysis ant debesies, nusviedė savo pjautuvą žemėn ir žemės derlius buvo nupjautas. Dar kitas angelas išėjo iš dangaus šventyklos, taip pat turintis aštrų pjautuvą. Ir dar vienas angelas išėjo nuo aukuro turintis valdžią ugniai. Jis didžiu balsu sušuko turinčią jam aštrų pjautuvą. Paleisk darban savo aštrų į pjautuvą ir nurink žemės vynmedžio kekes, nes uogos jau prisirpo. Tada angelas numetė savo pjautuvą žemėn ir nuskynė žemės vynmedį ir supylė vynuogės į didįjį dievo rūstybės spaustuvą spaustuvas buvo minamas už miesto. Ir įsiveržė iš spaustuvo kraujas, pakildamas arkliams iki žaslų, 1600 stadijų atstumu.